marka simore nayi o woni kadi e janginde e dande wendu he diddal mangal taarimo hawo jooɗoyi e nder laana to nder wendu to yimɓeɓe keɓi e dande ndiyam he o woni e jangguinirde ɓe gueɗe kewɗe tindi omo wiyaɓe keɗoɗe gorko goto meeɗi yaade aawoyde ɗo saranno aawdi ɗo woodi heen ko saami e laawol colli gari cikiɗum woodi heen ko saami e korkaaɗe ɗo leydi heewaano fuɗi ɗone ɗon sabu leydi ndi heewaano nden yehi haa naange hoore jalluɗi ɗi cumi njoori sabu ɗi ngalaano ɗaɗi woodi heen ko saami e puɗi ñaaɗɗi puɗi ñaaɗɗi ɗi mawni njartii jalluɗi moƴƴi ɗi haa ndonki jibinde woodi heen kadi ko saami e dow leydi moƴƴiri fuɗi mawni jibini ɗe gabbe cowii laabi capanɗe tati ɗe yeccowi laabi capanɗe jeegom ɗe yeccowi laabi temedere caggal ɗum o wi kala jogiiɗo noppi ngam heɗaade yo heɗo ndeeɗo teeli taarinooɓe mo ɓe kañumene sappo e ɗiɗo ɓe naamnimo ko faati ettindi ɗi o wi ɓe onon on dokkaama faamde sirru laamu allah o kono wonɓe boowal ɓe ndewnante fof ko e tindi mbele ina ndaara ndaartindo tawa jiyata nana nantindo tawa paamata mbele woto ɓe tuubde ɓe njaafe o wiiɓe kadi mbele on paamaani ngol ɗo tindol ndeen noon holino paamirton tindi keddiiɗi ɗi gaawowo o aawi ko konngol allah woni e yimɓe ko laawol ɗo konngol ngol saami ɗo ɓe keɗoto tan seytaane ara horkita konngol ngol e maɓɓe woni heen kadi ko korkaaje ɗe ɓe keɗoto konngol ngol ɓe jaɓɓorongol weltaare ɗoone ɗoon kono ngol alaa e maɓɓe ɗaɗi ɓe kaɓɓoto e maggol tan ko sahaa dabbo e nder ɗum so kiiɓal walla leeɓte sababunde konngol ngol arii ɓe pergitto ɗoone ɗoon woni heen ko puɗi ñaaɗɗi ɗi ɓe keɗoto konngol ngol kono miijooji e aduna baggeene ngalu kañum ene muuyooji geɗe goɗɗe naatata e ɓerɗe maɓɓe njartongol mbattangol dimarol ɓeya noon koko saami e leydi moƴƴiri ko ɓe keɗeto konngol ngol ɓe njaɓangol ngol jibina wooda heen ko sowi laabi capanɗe tati wooda heen ko sowi laabi capanɗe jeegom wooda heen ko sowi laabi teemedere caggal ɗum o wiiɓe mbele ma wood kuɓɓuɗo lampa haa gayna hippa heen lahal walla sakka ɗum les daɗɗude mbele wonaa so neɗɗo huɓɓi lampa liggat ɗum alaa fof ko suuɗi so wonaa ngam feññineede alaa fof ko wirnii so wonaa ngam heɓneede naange e hoore so won jogiiɗo noppi ngam heɗaade yo heɗo o wiiɓe kadi tiinno ɗe e ko nanɗon koo ngati ɓetante ɗon koɗo ɓetanton woɗɓe ɗo tema on ɓeydane ngati kala jogiiɗo ma ɓeydane kono ma alaa o hay seeɗa mo jogii o heɓtete o wi kadi laamu allah way kono neɗɗo carɗo aawdi e ngesa mum ni so yiɗii joomum ɗaano walla jooɗo jammay ñalawma kono aawdi ndi fuɗat mawna tawa joomum anndaano yaari ko leydi ndi e hoore mum funnata ndi ndi waɗa jalluɗi sammeere rewa heen caggal ɗum gabbe caawo heen so yehi haa gabbe ɗe ɓendi neɗɗo o ƴetta waftu mum ɗone ɗon naatano golle ngati sahaa coñal yonti o wi kadi holi ko mbawaten nandinde laamu allah ngu holi tindol pirdoten ngu ngu nandata ko e foɗɗere muttarda ɗo nde aaweteɗo ko kayre ɓuri aawɗeele aduna ɗe fof famɗude ko nde so nde aawama nde mawnata haa puɗol mayre ɓurto puɗi ɗi fof ngol saltacate mawɗe haa colli weeyo mbaawa sabbinde e ɓuuri maggol ko tindi keewɗi baaɗi noon o habriri yimɓe ɓe konngol allah ngol tolno faamamuyo mumen o waajortonooka ɓe so wonaa tindi kono kala nde o teeltunoo e almuɓe makko ɓe o firtannanno ɗumen fof e on yalawma nde yehi haa kikiiɗe o wi ɓe taccen keetoyen ngal toŋoral caggal nde ɓe ceerti e diɗɗal hee ɓe nawirimo no o wayi e laana heeni laaɗe goɗɗe jaadi e makko e on sahaa duleendu mawndu duppiti ɓen peƴƴe gone oƴƴaade nder laana hee haa ka fuɗɗi heewde ndiyam kanko ko lelinooɗo omo ɗaani to laaci laana to omo fawi hoore makko e ngaflaw e on sahaa ɓe pindinemo ɓe mbimo ceerno mati komin kalkoto ko woƴaanima o fini o furi hendu ndu kadi o wi weynu ndu yeen deeƴ hendu ndu daari fof wi cel caggal ɗum o wiɓe holi ko waɗi oɗon kula holi to hoolaare mon woni kawisa mawɗo nangi ɓe ɓe goni e wiyodirde e koye maɓɓe holi o saka hay hendu e ndiyam ene jaɓana ɗum